Чорний капелюх прикривав жінчине обличчя. Василь бачив лише її розгнівані, нафарбовані губи. Анака била задастая, не зацепіла, Да я же відділ, сука. Святненко оторопіло дивився на чоловіка, з одягненого в шкіряну куртку із спортивною сумкою через плече. На них ніхто не звертав уваги. Байдужі і заклопотані міни подібні сцени звичні і навіть буденні для цього розтерзаного гріхами міста, зачатого гріховно і задля гріха. Он вони, явні ознаки наближення кінця світу, з гіркотою вкотре подумав Василь. Будуть, бо люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, нешанобливі до батьків невдячні, запеклі, нелюблячі, непобожні, осудливі, нестримні, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, ніж люблять Бога. Вони лише мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Пам'ятав кожне слово із цього пророцтва святого апостола Павла що збувалася на очах. Василь вирішив заїхати до свого побратима, політв'язня Гліба Вороніна та Дмитра Єрьоміна. Вони листувалися всі ці роки, інколи телефонували один одному. Це там, у мордовських таборах, Дмитро змайстрував дерев'яну церквицю без єдиного гвістка. Паханов потрощив її. То було тяжке потрясіння для всіх. А Дмитро проказав, полотніючи. Вот так они и в моей деревне ее уничтожили. Власть тьмы. Видать, только на небе смогу строить церкви. Только там не будет большевистской дьявольской власти и ее животного страха, и омерзительной ненависти к Богу і дому Божому. Із Глібом та Дмитром вони долали важкий виснажливий етап. У Гліба все почалося із армії, його бунту проти дідовщини. Служив він у далекому Новосибірську. Збігав останній рік служби. Якось по обіді його та ще молодого Скрипаля викликав командир роти секретар комсомольської організації. Істота ця наводила на солдат жах своєю жорстокістю та хронічним п'яним виглядом. У казармі неначе пронісся вітер. Усі стривожно дивилися на хлопців. Вони переступили його кабінет. Командир сидів, розвалившись на стільці, і п'яним розлютованим поглядом вп'явся в солдат. Смірна. заволав несамовито. Підхопився і став поруч. Почему нет дисциплины в роте? Почему не выполняете устав? Почему не ведете воспитательную работу? Это делается так. Смотри. Тебе демонстрирую. Він вп'явся в Гліба почервонілими очима. Первому. А потом йому. тицнув пальцем у Скрипаля, що стояв блідий і розгублений. Командир зняв ремінь і вдарив Скрипаля по руках. Той схитнувся. Удари сипалися один за одним, а потім з розмаху важким чоботом вцілив по ребрах. Гліб почув хрускіт кісток. Не тямлячи себе, вхопив зі столу графин з водою і вдарив по голові командира. Той розвернувся, здивовано подивився на гліба, а тоді повалився на підлогу. Боже, що ти наділав? крізь схлип вимовив скрипаль. «Это же трибунал. Постогнуючи, став збирати уламки товстого скла. Гліб якусь мить стояв у ціпеніні, а потім і сам зарухався, вхопив жмот газет і став витирати кров. «Убегай, Глеб!» — доносилася крісон. Їдь подальше. Гліб виписав відрядження у найвіддаленіше відділення зв'язку. Там його розшукали, звідти і відвезли у психіатричну лікарню до Новосибірська. Кинули на ліжко поруч із юним безвусим солдатиком. Розговорилися На Гліба дивилися чисті дитячі блакитні оченята. Ты чё здесь оказался? запытав его Глеб. За то, что сказал, что моего деда репрессировали. Вот меня сюда и заперли, как очернителя советской власти, что такого у нас не было. Не встигли хлопці договорити, бо зайшла упериця в халаті. з нею влетів до палати жах, неначе то зайшла сама смерть. Вона подивилася на глібового сусіда жовтими, незмигними, як у кобри очима, і кинула. На ліченіє. Його вхопили попід руки санітари і майже поволокли до дверей. Ета смерть, почув гліб із глибини палати. Раз дьяволица потащила каюк. Почему? невідомо в кого запитав Гліб. Потому що она дає смертельные дози сульфазина. 16 кубов при нормі 2-3. Чоловік скарає, пояснив хтось. Невдовзі хлопчину завели до палати, кинули на ліжко, і Гліб бачив його страшну агонію. Санітари зайшли, як привиди і кинуло його ще гаряче тіло на носилки, коли почалися передсмертні судороги. А наступного дня упериця переступила знову поріг їхньої палати, обмацала змійним поглядом кожного і рушила до дверей. Мов би, вперше помітила гліба і кинула байдуже. Ти хто? Чоловік, відказав той, сміливо глянувши на оперицю. Ти в этом уверен? Бліді щоки налилися фарбою, жовті очі стали білими, як у пантери. Вона ногою відчинила двері. Вже коли її кроки віддалилися, на нього накинулися всі. Ты что сделал? А что? Что я такого сделал? Сказал, что человек. Это приговор. это расценится как бунт. Погліба упериця прийшла пізно ввечері. Чергували санітари, які відмовилися вести його на смерть. Вона сама хотіла затягти його до маніпуляційної, але він вхопився обіруч за бильце ліжка і не дозволив упериці відірвати руки лежав у напрузі і жахові, наслухаючи усі звуки за дверима. Так і задрімав. Отямився і побачив, що його зв'язаного волочить. Упериця, виявляється, покликала санітарів із сусіднього відділення. За 300 грамів спирту ті охоче згодилися. У гліба від переляку звело щелепи чув лише зловісний регіт у периці і її залізні руки, що з розмаху, з якимось пекельним задоволенням стромила голку в тіло. «Вот тепер трепіщи, сука. вигукнула упериця і висмикнула голку. Восімнадцять кубов. Його поволокли до палати, а потім гліб кудись провалювався і піднімався. Горіло тіло, неначе він мчав крізь пожарище. Хтось бігав навколо його ліжка, прикладав до рук, ніг, живота, холодні грілки, лід. «Еще ніхто не вижив, чув крізь сон. «Ребята, нічого не получиться. А він вижив. Там дізнався, що є світ пекельний, а є світлий. Що таке означає пекло і рай перебувають в людині? Повернув до реальності якийсь ритмічний шурхіт, схилившись над тарілками, божевільні в лапках нігтями терли йому яблука. Того Гліб ніколи не забуде. А потім перед ним неначе проявився чоловік-привид. Під шкірою рук пульсували жили, світилися кістки. Він став над глібом і проказав. Сульфазин — это еще куда ни шло. А вот скипидар, когда вводят, это страшнее мучений ада. Он тело пожирает. Смотри, у меня под кожей почти тела на руках нет. Не руки, а веревки. Боль невыносимая. Но я выжил, и ты, Глебушка, выживешь. За что тебя сюда? ледь чутно зронив Гліб. Не вписал в свою научную работу директора института. У него брат секретарь обкома партии, З лікарні Гліб пішов на трибунал. Присудили йому 10 років суворого режиму. Так він повернувся до Бога страдницьким мученицьким шляхом. Зрозумів, раз Господь залишив його серед живих, значить, мусить він підняти духовний хрест, дарма що збирався стати лікарем. І він став священником. Глібів будинок відлякував темними стінами, потрощеними балконами і давно немитими вікнами. На площадці між поверхами лежала п'яна жінка. Василь од несподіванки аж відсахнувся. Коло неї валялася порожня пляшка з під горілки, а в руках вона затисла до половини надпиту. Бліде вранішнє світло вихопило молоде, негарне лице з широким розтовченим носом і відвислими в ранах губами. Сторопіло дивився на цю страшну агонію молодого людського життя. П'яна перехопила його погляд, оголила ясна з вибитими зубами і прошамкотіла. Ей, музік, любві хось? Василь гідливо обминув її. Вона брутально лайнулася і пожбурила навздогін порожню пляшку. Почувся дзенькіт. Відчинилися двері, і густий прокурений бас прогув. Шурка, не шумі, а то пасть порву. Пасла нафіг, сіфілітіцька. Василь вибіг на горішній поверх, де мешкав гліб. Двері на горище відчинилися, звідти вийшов чолов'яга із дипломатом в руках. Василь провів його поглядом і натиснув кнопку дзвінка. Гліб радісно кинувся до Василя. Вони обнялися. Чолов'яга оглянувся, зупинився і кинув шанобливо. Здрасте, Гліб Кирилович. Привет, депутат. Опять в парламент? Че решаем сегодня? Гліб засміявся. Да вот сводочка с утра напряженка, похмельица одолевает. Если кворум будет, решим и этот вопрос. Главное, чтобы лучшие люди из нашей фракции собрались. Да куда они денутся? серьезно мовил Глеб. Это же государственные люди. Надіюсь, він замахав дипломатом і прискорив крок. Заходи, Гліб обняв Василя и засмеялся. Он живет у нас на чердаке. Спился, с работы уволили, и жена выгнала из дома. Он взял только дипломат, в котором носит зубную щетку да бритву. Почти год здесь живет. Внизу раздався лемент и гугнявый голос Шурки. «Отдай, підарашт! Я потом и кровью на бутыль собрала!» «Трубы горят!» Ты, Шура, еще потом и кровью себе достанешь, а я могу погибнуть. Вот так і процвітаєм, сказав Гліб і похитав головою. Аганіруєм. Він завів Василя до невеличкої кімнатки, заставленої стелажами. Вузьке, акуратно заставлене ліжко. Письмовий стіл, крісла, стілець робили блідий натяк на щось домашнє в тому інтер'єрі. Гліб жив самотою, був охайний і навіть педантичний до одягу, побуту. Все його багатство книги, транзистор, старий телевізор.